A razumijevanje vjere ne može biti bez traženja znanja, izučavanja znanja i tako dalje. I nema vrednijih znanja od znanja o Kur'anu i znanja o hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na kraju krajeva sve ostalo znanje koje, koji se spominje i pripisuje islamu nastalo je na temeljima Kur'ana i sunnata. Od akaida, fikha, hlaka, edeba i mnogih drugih islamskih znanosti, upravo temelje se na Koranu i na Sunnetu. A vrijeme Ramazana, najodabranije vrijeme kada čovjek trebao bi da ispuni to vrijeme što je moguće više sa ibadetom. Pošto je ovo najbolje vrijeme, a traženje znanja nakon farzova najbolji ibadet, kao što je poznato, molim Allah Đelešanu da bude ovo vrijeme upravo to vrijeme koje će biti ispunjeno upravo tim traženjem znanja i beričeta. Kao što vam je možda i poznato, družit ćemo se ako Bog da u toku Ramazana svake subote po dva sata. A nakon toga ako Bog da imat ćemo jedan ovaj, iftar za lavu pomoć ovdje u prostorijama i ovom prilikom dužni smo se zahvaliti prije svega za Matija Lada Šarona nagradi one koji su odgovorni za organizaciju, što su nam ustupili prostor i vrijeme da možemo provesti ga u ovom učenju. Prvi sat ćemo posvetiti tefsiru. I odlučili smo da to bude sura Al-Kahf. Zašto? Prvo zato što je Mekanska sura. A Mekanske sure upravo liječe problem, probleme muslimana u vjerovanju i njihove probleme u svakodnevnom životu. Jer su sahabi baš u to vrijeme, polovinom pete godine po objavi, imali najveće probleme sa mušicima i ova sura je upravo i objavljena pred prvu hijđu u Abesini. Vidjet ćemo neke išarete koje, na koje ova sura ukazuje a, koji su upravo vezani za to. Drugo, sura Kef se uči petkom. Znači često se ponavlja i dosta ljudi je zna na pamet i tako dalje. Pa smo zbog toga odlučili da uz Allahovu pomoć krenemo ovaj ciklus sa surom Al-Kef, pa ako nas Allah poživi i podari volju u nema za nastavak, onda uz Allahovu pomoć nastavit ćemo sa nekim drugim surama. A drugi sat posvetit ćemo hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i to hadisi koji su zabilježili imami Buhari i muslim zajedno, znači mutafekun alaih hadisi, koji su inače najjači što se tiče same ocjeni. I to nisu ograničeni samo na fik, kao što je umetul ahkam, nego su ograničeni, odnosno govore o svim poglavnjima vjere, počeši od izmišljanja hadisa na Allahov poslanika, salosrednan, pa nadalje do svih poglavlja o edemu. Ta zbirka zove se Al-Lu'lu Al-Marđan fi Tefeqa Alihi Ešihar. Krećemo, inša Allah, pošto znam da ovaj, i ženi ste i vladni ste, ali uz Allahovu pomoći proći ako Boga brzo. Sura Al-Kahf. Al-Kahf je pećina. Nazvana je po pećini zbog toga što se u njoj spominju mladići koji su boravili dugi niz godina u pećini. I inače je običaj da svaka sura nosi naziv po nečemu što se spominje u njoj. Pa recimo sura El bakare zato što se spominje na Bekara u, na početku sure. Sura Alu Imran, zato što se spominje Alu Imran na početku sure. I tako dalje, i tako dalje. Znači svaka sura obično ima neki naziv koji po nečemu što se spominje u njoj. Što se tiče općeg osvrta na ovu suru, ona je mekanska po konsenzusu uleme. Kaže Imam Kurtubi, svi mu fesiri se slažu da je mekanska. Međutim, postoji mišljenje jednog dijela učenjaka da prvih osam ajeta nisu mekanski nego medinski i 28. ajet kao i 107. od 107. do 110. kao da su ti ajeti objavljeni u Medini, a zabilježeni su mekansku suru. Međutim, nema nekog jasnog dokaza za to i ostaje osnovanje cijela sura mekanska Allah Đelešanu najbolje znači. Ko će mi reći šta znači kad je neka sura Mekanska? Da je objavljeno met prvi 13 godina. Ha. Znači sve što je objavljeno prije Hidžre u Medinu, to je Mekansko, Mekanski Koran. A sve što je objavljeno poslije Hidžre, to je šta? Medinski Koran. Pa makar recimo bilo ajeta koji su objavljeni u Mekki, a spadaju u Medinski Koran. Ko zna takav jedan ajet? objavljen u Mekke, posle Hidže, a spada u medijinski dio Korana, zato što je posle Hidže. Na oprostom hađi, vašu vjeru sam vam danas usavršao. Ali je ome kmeltu lekom dinekom. Znači, danas sam vam vašu vjeru potpuno objavljeno na refatu, na oprosnom Hadžu, petkom, kako nas je obavisli Omer radi Allahu A ipak spada u medijinski dio Kur'ana. Inače, onako podatka radi, kažu da mekanskih sura ima 82. Znači, 82 mekanske sure po brojanju šeha Menalkatana. Interesantno je da je sura El-Kehf srednja u Koranu i sadrži čak i srednju riječ. Također je interesantno da sura El-Kehf počinje sa Elhamdulillah. A takvih je sura u Kur'anu samo pet. Znači sura koje počinju sa Alhamdulillah je pet. To su Fatiha, sura Al-An'an, sura Al-Kahf, sura Sebe i sura Fatir. Drugo, rekli smo da je objavljena sredinom pete hijđetske godine prije hijđe u Abesinu. Interesantna je povezanost sure El-Kehf sa surom koja je bila prije nje. Koja je to sura? El-Isra. Sura El-Isra je prije sure Al-Kahf. I povezuje učenjaci na, na, na nekoliko načina. Prvo, sura Al-Isra počinje sa, subhan, sa Subhanallah. Subhan al-ledi asra bi A Subhan znači negiranje bilo takve manjkavosti od Allaha Đulašana. A sura iza nije počinje sa alhamdulillah, što znači potvrđivanje svakog savršenstva Allah. A inače ta dva zikra, subhanallah i alhamdulillah, gotovo u svim zikravima poslanika se spominju zajedno. Druga stvar koja je interesantna je da sura El Isra završava sa negiranjem da Allah ima dijete. Znači, lem je tehid valede, volem jeku leku lehu šerikum fil mulk. Allah nema djeteta i nema sudruga u vlasti. A sura El kahf počinje u svom početku sa upozorenjem onima koji kažu da Allah ima djete. Znači to su sve neke, neke veze koje, se, koje su učenjaci našli između te dvije, te dvije sure. Što se tiče odlike sure El kahf prvo, prenesene od, od El Bara ibn Aziba da je neki čovjek učio suru El kahf Tako stoji u ovoj predaji, neki čovjek. U drugoj predaji stoji u Buharivom sahihu da je to bio Usaid ibn Hudair. Al Hudair. Dok Ibn Hajar u Fethul Bariju kaže da možda i nije to taj čovjek, a možda i jest. U svakom slučaju ovaj rivajet, dok Ibn Kesir u tefsiru jasno kaže da je to Usaid ibn Hudair. Učio je suru Al Kehf. U dvorištu mu je bila svezana životinja, tako stoji u ovom rivajetu, a u Buharivom rivajetu stoji da je to bio konj, koji je bio čvrsto privezan što ukazuje da je kod bio snažan i da je bio agresiv. I odjednom je postao uznemiren i počeo je da skače i da ispušta zvukove. I kaže on, podigao sam glavu i vidio je za sebe nešto kao maglu ili kao oblak sumnja prema srca. Kao komad magle ili oblaka, I nakon toga, sljedeće jutro, otišao sam Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, kaže on, i ispričao mu šta se dogodilo, a onda mu je poslanik sa sallam rekao, uči Kur'an i dalje, jer to je bila smirenost koja se spušta kad se uči Kur'an. To je bila smirenost koja se spušta kad se uči Kur'an, a u konkretnom slučaju učio je koju suru? Suru al Zato ovaj hadis u Braheju, odnosno spominju ovaj hadis u odlikama sure Al-Kahfi. Dalje, od odlika ove sure je hadis koji je prenio Ebu Darda od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kome stoji da je rekao ko nauči prvih deset ajeta sure Al-Kahfi, bit će zaštićen od Dejjala. Ko nauči prvih deset ajeta sure Elke, bit će zaštićen od Dejjala. Što se tiče načina zaštite od Dajjala, inače ovaj hadis u Buhari u A u Ebu Davodovom sunenu se još dodaje da je zaštita biva na takav način što će se, ako čovjek dočeka Dajjala, proučiti ti deset ajeta i to će mu biti zaštita. Znači, neće biti zaštita ako bude samo pamtio, nego ako doživi Dajjala, onda treba da ih prouči i to će mu biti zaštita. Zato je lijepo ti deset ajeta naučiti. Dalje, oko meseli deset ajta. Preneseni su rivajeti u muslimovom sahihu gdje se kaže ko nauči zadnjih deset ajta. Jeste čuli za te? Preneseno je u muslimovom sahihu također ko nauči bilo koji deset ajta su velike. Znači neodređeno da li je prvi ili zadnji. I preneseno je u Tirmizijevom sunenu da je poslanik rekao ko nauči prva tri ajeta su velike. Znači, da rezimiramo oko učenja tih ajeta imamo četiri predaje. Prvi deset ajeta, zadnjih deset ajeta, bilo koji deset ajeta i tri prva ajeta. Ja ću se ograničiti na šeha Albanija koji je spomenuo ovu meselu u, u zbirci vjerodostojnih hadisa u drugom tomu na 125. strani, kod 528. hadisa, gdje on smatra da je najispravnije mišljenje, najispravniji su najmerivajati prvi deset ajeta. Znači ovo spominjem da vas ne zbuni što ćete možda naći negdje, da se spominje zadnjih deset ili tri. Čak šta više gledao sam u ovom skraćenoj verziji Tefsira i Kesira, da se spominju sve te verzije i bez pojašnjenja koja je ispravnija, koja nije. Znači spominje sve tri te verzije, odnosno sve četiri, i ne spominje koja je ispravna. Znači sa hadijske strane, najjača, najispravnija predaja je deset prvih ajita. I nju prenose grupe prenosilaca. Što se tiče drugog rivajeta gdje se spominje zadnji deset, tu je jedan prenosilac samo spomenuo to. I zato kažu učenjaci, zato je greška tu. Jer, recimo, deset drugih prenosi prvi deset rivajeta. I onda dođe jedan i spominje zadnji deset, kažu greška. Zato u drugom rivajetu, ovaj koji spominje, ne spominje ni prvi ni zadnji, isti taj prenosilac spominje bez preciziranja koji. Kao da nije bio siguran da li je prvi deset ili zadnji deset, pa je pustio onako, znači deset ajta. A Tirmizi je u Tirmizi, u Sunanu kaže šeht, to je šaz, znači hadis koji je slab, zato što se kosi sa hadisima koji su daleko vjerodostojni. Znači, ukratko, prvih deset ajeta se uči. I to je ono što je potvrđeno od poslanika sallallahu alaihi wa Sve druge predaje nisu potvrđene. Sljedeća odlika sura El Kef jeste da se uči petkom. Interesantno je da svi hadisi koji govore o tome imaju određene slabosti. Znači svi hadisi koji govore o, o, da se uči sura Kef petkom imaju slabosti. Zbog toga sam ja odlučio ovdje da, da, da vas spomenem neke citate učenjaka po tom pitanju da se vidi o čemu se radi. Prvo, predaju od šeha Džibrina kad su ga pitali u vezi s tim, pa je rekao svi su hadisi slabi, spominju se u tefsiru Kesira, međutim, mnogi učenjaci fikha spominju da je lijepo to učiti u svojim dijelima. Znači on ne potvrđuje predaje nikako, nego je to spominje da učenjaci spominje. A dok Ibn Baz je bio puno jasni i kao odgovor na pitanje za to rekao je da su te predaje slabe, ali da pojačavaju jedna drugu. Tako da on smatra da je to potvrđeno. A dok Ibn Usaymin, kada je upitan za to, rekao je da je to potvrđeno i poželjno. Znači potvrdio je to. Dalje rekao je da nema razlike između učenja na pamet ili iz Musafa, I drugo, rekao je da je dan u šarijetu počinje zorom, a završava zalaskom sunca, prema tome, bilo kad da je čovjek prouči od zore do zalaska sunca, dobit će nagradu se. Tako nam kaže Ibn Husayn. Dobro, to je sve preuzito iz fet islamskih fetvi gdje se spominju ta pitanja. Šejh Abani generalno potvrđuje hadis i on privata također predaju za koju kaže da je vjerodostojna i koji je svrstao u, odnosno, u vjerodostojne predaje u Sahihu Targiba Targiba Munzirija gdje se između ostalo kaže ko bude proučio prilikom suru Al-Kef, imat će svjetlo koje će mu biti od te do, sljedeće džume u toj jednoj predaji, a u drugim predajima se spominje da će imati na sudnim danu veliko svjetlo i tako dalje, a u trećoj predaji se spominje da će imati svjetlo od tog mjesta gdje boravi pa do same Kiabe i tako dalje. Wallahu alam. U svakom slučaju, rezime ovoga svega je da je suru Al-Kahf poživno učiti petkom od zori do akšama i da to većina, velika, velika većina uleme potvrđuje i da spada u mustahabe. Ima li ova sura povod objave? Ste čuli za povodom objave? Znači, Kur'an je objavljivan na dva načina. Bez povoda objave. Znači, nije bilo neke, neke posebne situacije i događaja i objavi se recimo Kur'an. Tako je većina Kur'ana objavljena. I nekad se dogodi nešto, pa onda dođe objavljena. Da li je sura al Kef objavljena bez povoda ili sa povoda? Kad se židom došli, mislim, Tu predaju, ne spominju hadijske zbirke. To je interesantno. Spominje se u knjigama Sire. Konkretno spominje Ibnu Ishaq u svojoj Siri. A inače je poznato da im Nisakova sira temeljna knjiga kada je u pitanju sira Allahovog poslanika sa sada. A o čemu se radi? Mušnici u Mekki, naime, od te treće do pete hijđarske godine imali su najviše problema i najviše rasprava sa Muhammedom sa sada. Zašto? Zato što je treće godine poslanik sallallahu alaihi wa sallam počeo ja sa javnim pozivom. Počeo javno pozivati. I onda oni su ušli sa njim, čak su počela mučenja, dinom pete godine mučenja su bila najintenzivnija. Koga god su mogli, mučali su mušici u Mekke. Ali isto tako su raspravljali na mnogim poljima. Pa između ostalog, poslali su Nadra ibn al-Harisa i Ukva ibn Abi Mu'ita, dvojicu mušika, tada poglavara mušika, da odu u Medinu i raspitaju se kod jevrijskih učenjaka o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i da opišu kakav je Muhammed, šta radi Muhammed, čemu poziva Muhammed i tako da. I oni su se spremili i otišli u Medinu i ispričali tim ovaj, njihovim učenjacima o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Onda su oni njima rekli. Dunja luk je Da je insan sretan bio Kad je islam ostavio Onda su oni njima rekli Pitajte ga tri pitanja Ako bude znao odgovor poslanik Slijedite ga A ako ne bude znao odgovor To je čovjek izmišlja laže Pa vidite šta ćete s njim Pitajte ga o trojici mladića u davnim vremenima koji su boravili u pećini. Njihov događaj je veoma čudan i pitajte ga o čovjeku koji je putovao zemljom i došao do krajnjeg istoka i krajnjeg zapada. I pitajte ga o duši. Ako znane odgovoriti, to je. Ako ne, u tom slučaju to je čovjek koji izmišlja i prema tome radite s njim šta hoćete. Kad su došli oni Korešijama u Meku, kažu, o Korešije, donijeli smo rješenje za vas. I jevreji su nam rekli da pitamo tri pitanja, ponove oni pitanje, ako zna odgovor to je, i tako ponove oni sve što su im rekli oni. I oni odu u poslaniku sa Mlaharima srzu. I kažu, reci nam o mladićima koji su u davnim vremenima boravili u pećinu. I reci nam o čovjeku koji je kružio zemljom, odnosno putovao zemljom, i reci nam o duši šta je duša. Poslani sam Allah, ali vas sam rekao, reći ću vam sutra. I nije rekao ako budete. I prošlo je od tada, kako stoji u predaju 15 dana, a poslanik sam Allah, ali vas sam nije dobio objav. I to je posto događaj u Mekke, senzacija, Znači, mušnici su počeli pričati što nema odgovora, nema odgovora i tako dalje. Smatrali su to svojostom pobjedom, a ujedno je to bilo iskušenje za vjernike da se vidi ko će ostati čvrst u svom vjerovanju. I tek nakon 15 dana dolazi objava gdje se spominje sud, sud Erke. Događaju u toj dvojici, a ajeti koji govore o duši smješteni su u suru El To je također dokaz da raspored ajeta u Koranu je Allahovom odredbom. Znači, tačno je precizirano gdje će koji ajet biti, u kojoj suri, između koji ajeta. Opće poruke sure, znači opći prijesek sure. Svaka sura, svaka sura ima neku opću poruku. Recimo, sura Merijem, interesantno, u njoj se Allahovo ime Ar-Rahman spominje 14 puta. I niti se ne spominje bolna kazna. Kazna za nevjernike muške, ono bukvalno. Tako da cijela sura ima poruku milosti, samilosti i oprosti. Dok u suri Al-An'am nema ni jednog recima. Zato što je cijela sura Al-An'am došla u raspravama sa mušicima i sa upozorenjem za mušike. E ova sura došla je kao utjeha poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kao utjeha vjernicima sa brojnim mišaritima. Pa da vidimo. Sura sadrži tri kazivanja. Prvo je kazivanje o mladićima u pećini. Drugo je kazivanje o Musavu i Hidru. I treće je kazivanje o Zulkarnej. Kažu učenjaci, Ova tri kazivanja su i šaret tada bili vjernicima. Šta treba da urade kada nevjernici postanu previše nasilni i agresivni žele da ih odvoje od vjeri? Treba da se udali iz tog mjesta. I šaret za hijžu. I odmah nakon toga od hijžra je bilo vabesi. Zato što su ti stanovnici, odnosno ti mladići u pećini, Šta su oni uradili kad više nisu mogli izdržati pritisak svog naroda? Otišli su, izolovali se i sačuvali vjeru. Druga poruka Musa i Hidra, alaihimassalam, je da jedino put traženja znanja vodi ka selametu. Želje ta za znanjem i, za os i žrtva za znanjem, što je Musa, alaihissalam, žrtvovo kao vladar svoga vremena i vladar svoga, svoga naroda sve to napustio, otišao i tražite znanje. Druga poruka bila im je u tom ukazivanju da stvari, odnosno događaj, ne, ne mora da završi onako kako izgleda uvijek. Kako se ljudima čini. Gledali smo Hidra šta je sve radio, Musa ovo se činilo jedno, a u stvari je bilo sasvim nešto drugo. Tako i ovo. Ako u to vrijeme kada su bili ashabi tu, mušuci su bili glavni, mušuci su bili dominantni, mušuci su bili snažni, ekonomski, imali su novac, imetak, vlast i ostalo, ne znači da će tako biti uvijek. Nego da se stvari mijenjaju i da sve, sve, svaki događaj ima i jednu i drugu stranu medalje. Da će doći vrijeme kad će im Allah dati to. I treća poruka je bila od Zulkarninu da Allah daje vlasti i nadmoć na zemlji vjernicima i daje od svojih robova kome hoće i da su vjernici najpre, najpreći jer je Zulka bin bio vladar svoga vremena, vjernik i dobar čovjek, nije potvrđeno da je bio vjerovjesnik, a doće nam ta tema kad budemo govorili o Zulka nema konkretno. Tako i njima, danas koji su slabi tu, koji moraju bježati iz svojih kuća, Allah će dati i vratit da oni budu dominantni, da oni budu govorni na toj zemlji. A pasne sad interesantan i redoslije tih kazivanja. Prvo ide bježanje s vjerom sa kućnog praga praktično. Pa onda dolazi to žrtvovanje traženjem znanja i svim tim, a tek onda treći kazivanic u kabinu dolazi da dobiješ namjesništvo. Znači ne može namjesništvo prije ovoga, mora ići redoslijedno. Dalje ovdje navodi, navodi neki također jednu poruku ashabima, da u svakom vremenu Allah Đelešanu će poslati nekoga ko će sačuvati potlačene i slabe robove od jeđuđa i međuđa tog vremena. Svako vrijeme ima svog jeđuđa i međuđa koji čine fesan i neriba zemlju i Allah Đelešanu šalje spas na način kako on zna. Također, kaže ovdje šejh, kazivanje su protkana sa tri primjera. Znači imamo ta tri generalna kazivanja, I u ta kazivanja su utkana tri primjera. Prvi je primjer koji govori kako bogatstvo i vlast mogu čovjeka odvesti na krivi put. Gdje je bio i šaret da je razlog ti mušrika što su oni takvi u principu njihovo bogatstvo i vlast. A to je primjer onog čovjeka što je raspravljao sa onim siromahom, kako on ima i metka, kako ono, kako ono. Drugo, o prolaznosti zemaljskog života primjer naveden i treći primjer koji govori o oholosti i posljedicama, to je primjer Iblisa sa Ademom Aleyhisselam, kada zbog oholosti nije htio pokoriti se. Sva ta kazivanja su jako, jako povezana i imaju svoju svrhu zašto su naime tu, a inače sva kazivanja u Koranu imaju za svrhu da nas područuje da nam primjerom naime pokažu kako završava svako nasilje, a kako završava svako dobro djelo i da je ipak na kraju spas u bogobojasnosti. Je vam sad jasnija slika o cijeloj suri? Znači imamo tri kazivanja koja su došla u jednom vremenu i prostoru gdje, je bilo, gdje, gdje su vjernici bili u velikom problemu i mukama. I ekonomskim, i fizičkim, i svakakom. Zatim nam dolazi kazivanje kako u tim vremenima principu treba izbjeći probleme i ako treba pobjeći sa svojom vjerom, kao što su radili trojica mladića, odnosno ti se berca mladića, pardon, mladići koji su bili tu, jer hankomula. Zatim nam govori o tom žrtvovanju na putu traženja znanja i govori nam o tome kako Allah Žalšanu daje vlast kome hoće. Ostalo nam još drugi dio, a to je da uđemo u značenje svih ovih ajeta koji su. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rekli smo Bismillah je ajet koji ne pripada ni suri prije ni suri posle. I zato u Musafu nigdje nema da iza Bismillah stoji broj 1. Da, pardon. Molim. To je po jednom mišljenju, nije u svim Musafi. Po nekim koji zastupaju da je Fatiha, odnosno Bismillah dio Fatihe. Rešam, Bekri, Elflami, i u svim drugim surama. To je razilaženje samo u vezi s fatihom. A mimo fatihe nema razilaženja. Znači nije dio sure koja je prije, nego ona kao nekakav uvod. Ili kao, I zbog toga su naše stari učenjaci, povodeći se za Koranom, nisu pisali duge uvode. Buhari, uopšte, sam bismillah, rahman, rahim, eventualno, alhamdulillah, i završen. Pođi pričati odmah. E tako i ovdje. Alhamdu lillah. Ovo ovdje el, znači sveobuhvatnost. Alhamd znači pohvala s ljubavlju i veličanjem. Znači svaka pohvala s ljubavlju i veličanjem, ovaj lam ovdje znači ihtisas i istihkar. Znači da samo Allahu pripada i da Allahu s pravom pripada. Ovo lamot. Znači svaka pohvala s ljubavlju i veličanjem pripada i zaslužuje je samo Allah. Znači svaka pohvala. Recimo, kako pohvala? Ako kažemo Allah Đelešanovu sve čuje. Je to hamd ili nije? Jest. Znači hvalimo Allah Đelešanovu. Allah Đelešanovu je sve stvar. Allah Đelešanovu sve održava. To sve spada šta? U ovaj plan. Znači svaka pohvala. I zato mi kažemo, svaka osobina savršenstva pripada Allahom Đalešanu. Svaka osobina manjkavosti nema ništa sa Allahom Đalešanu. A osobina koja je u nekim slučajima savršenstva, u nekim manjkavost, pripada Allahu u slučajima savršenstva. A u slučaju manjkavosti ne. I tako se inače dijela Allahove osobine spomenute u Koranu. Erlevi enzel koji je spustio. Ovo se zove inače tefsirije, znači kao tumači da je proširjenje onoga što je rečeno. Znači Allah koji je spustio. Kažu učenjaci, ovo je dokaz da Allah iznad nas. Jedan od dokaza, jer spuštanje ne može biti ako nije iznad. A o tome da je Allah Đelešanu iznad nas, kažu učenjaci, postoji oko 6000 dokaza. Što direktni, što indirektni. Zbog toga je pogrešno reći u principu da Allah na svakom mjestu. On je svojim znanjem i svojim sluhom na svakom mjestu, ali svojim bićem je iznad svoga arša. Iznad prijestolja, iznad stvorenja, iznad sedam nebesa. Enzele ala ati. Ovu ala ukazuje cilj kome je objavljeno svome robu. Misli se na Muhammeda sallallahu Ali to što je upotrebljeno ala, ovdje bi trebalo da se stoji ila. Objavljeno je do Muhammeda. I nekad se i upotrebljava ila. Međutim, ovdje u ovom slučaju je upotrebljeno ala, što ukazuje i na cilj i na još jedno. Ukazuje i na obavezu. Što hoće da kaže da je objavljeno s obavezama izvršenja i vjerovanja. Jer ovo ala inače označava obavezu i označava da, da, da je nešto znači što se mora izvršiti. Abdihi Muhammed, sallallahu alaihi wa A opisao ga je, spomenuo ga je sa osobinom roba, a govori o objavi. A objava je inače nešto najvrednije što jedno živo biće može dobiti. A spominje ga sa osobinom koja znači rob. Što iz toga razumijemo da je najbolje što mi možemo postići u životu da budemo Allahove robove. Jer ako najodabranije stvorenje Muhammeda sa sebe opisuje na mjestu koje je najčasnija, to je objava, da mu je rob, to znači da je naj, najvredniji stepen koji čovjek može da postigne u svom životu i da bude Allahove robove. Nema više. Al-Kitab. Al-Kitab misli se na Kur'an. Kitab je inače knjiga. A nazvan je Kur'an al-Kitabu, to je jedno od, od naziva za Kur'an, iz dva razloga. Prvo, zato što je napisan, da postoji znači u pismenoj verziji, a druga, zato što je knjiga koja, je, koja sadrži sve, jer Kitab znači i sadržajna knjiga. Znači, nosi prizvuk pisanja i sadržaja, što znači da je najsadržajnija knjiga. Znači sad nam je ovdje ovom majetu pojašnjeno, govori nam se Allah koji je dao svom, odnosno spustio svome robu, Muhammedu za sebe, kitab, to jest Kur'an, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَ Sad objašnjava kitab. Znači sad nam nastavak ovdje objašnjava kitab pa kaže i u njemu nema nikakvih devijacija, neispravnosti i tako da. I ovdje je vađib stat. sad ćemo pojasniti, jer ovo je jedno od četiri mjesta gdje, gdje, gdje se stoji sekte, tako zvana. Upravo je ovdje na ovom. I tu je vađib stati zbog značenja. Znači, objašnjava šta je knjiga, Kitab, Kur'an, kaže, nema u njoj nikakvih iskrivljenja, i tu se stane, volem jeđa Allahu i vađa, qajjimen, i onda se nastavi učiti qajimen ispravan potpuno. Znači u prvom dijelu objašnjava Kur'an da, da nema bilo kakve manjkavosti u njemu i neispravnosti. A onda još potvrđuje da je ispravan. Kažu učenjaci na dva načina. Ispravnost Kur'ana ogleda se u dvome. Prvo, u istiniti obavijestima. Sve što je haber u Kur'anu apsolutna je istina bez imala dodatka ili oduzmanja. To u jednom se ogleda, u drugom, u propisima. Svaki kuranski propis je apsolutna pravda i korist za čovjeka. To znači da nema iskrenosti i da je ispravno. Neki komentatori Kur'ana u Fesiri kažu da ono kaj ljudi znači da Kur'an bdije nad ostalim objavama. Znači, sadrži ono što je istinito u njima i ono što ni, ovaj, negira od njih ono što je ubačeno od, od izmjena i promjena. Ovo nam ovdje znači cilj, razlog. Rečeno je da je Allah taj koji je spustio. Znači imamo ono kako je spustio. Imamo onoga kome je spustio. To je Muhammed s.a.v. Imamo ovdje šta je spustio. To je kitab. To, zašto? Znači sad imamo pitanje zašto. Pa kaže, li undira beksen šediden milledun. Da bi upozorio na tešku kaznu. Od njega, to jest od Allaha koja će doći, To je prvo, وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ i da obraduje vjernike الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ koji rade dobra djela. Pazi, sad neki komentatori mu feseri kažu ovo lijunvira, da bi upozorio, može da se odnosi na Kur'an. Znači, objavio je Kur'an da bi upozorio na tešku kaznu od njega koja će doći, jel tako? A može da znači da bi njegov, na, na njegovog groba da se vraća. To jest Muhammed sallallahu alaihi ve sellem da bi ovim Kur'anom upozorio. Kažu, nema, oba značenja su ispravna i to je jedna od muđiza Kur'ana da obuhvata više od jednog značenja. Znači, da bi Muhammed s ovom knjigom ili ova knjiga da bi upozorila na tešku kaznu. I da obraduje vjernike koji rade dobra djela. Koga da upozori? Nije rečeno. Znači da bi upozorio na tešku kaznu od njega koja će doći. I ništa više. Koga? Nije rečeno. A tefsijsko pravilo kaže da ako nešto nije rečeno, a podrazumijeva se to je zbog opštosti da bi obuhvatilo sve one koji zaslužuju upozorenje, to jest koji ne prihvate objavu. I da obraduje vjernike, vjernici, sama riječ vjernici podrazumijeva da radi dobra djela. Je tako ili nije? Znači, vjernik je onaj ko vjeruje srcem, izgovara jezikom i potvrđuje djelom. To potvrđuje sama riječ vjernici. Znači, moglo bi ajac stati ovdje, da obraduje vjernike. Bilo bi značenje jasno. Međutim, ajit nastavlja dalje i opisuje vjernike koji rade dobra djela. Sad još jedno pravilo imamo. Da ako nešto se već spominje u sklopu značenja vjernika, pa se onda ističe posebno, segment toga ukazuje na važnost toga. A to je da vjernik ne može biti vjernik ako ne radi dobra djela. I zbog toga naši učenjaci kažu, ako čovjek ne radi bilo kako, znači ne radi od slama, ništa nije vjernik, nije muslim znači samo rječima, rječima kaže ništa, apsolutno ništa ne radi, bar nešto ne radi od propisa vjere, onda ne može biti uopšte ovaj, muslima. Zato ovdje se podcrtava ta osobina. Šta je dobro djelo? Ja me lud asalihat. Dobro djelo je ono, ono, ono djelo, posao čovjeka koji sadrži troje. Prvo, iman. Da ga uradi sa imanom. Znači, nevjernik ako uradi neko dobro djelo, to nije dobro djelo to je dijelo, može biti humano, može biti svašta nešto, ali nije dobro dijelo koje se podrazumijeva u šarijetu. Drugo, da bude iskreno samo Allah radi da nema širka u njemu nipokom ni osnovu. I treće, da bude urađeno ispravno po šarijetu kako je propisano i kako je zamišljeno. Kad su I sada pojašnjava kakva to radost čeka ovde, znači kaže ovaj Ubešir da bi obradovao. Čime da ih obraduje? أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا da će oni dobiti nagradu najljepšu u kojoj će vječno ostati. Pazi, maki fine fihi abeda. Znači, to ukazuje da nije nagrada nekakva koja prolazi nego boravak, a to znači dženet. Znači, da će ostati u njoj vječno i zauvijek. I to je vjerovanje muslimana da je džennet stvoren, da postoji sada i da će biti za uvijek. Neće nikada nestati, kao i džennet. Džennet postoji sada i stvoren je da ostane za i ljudi koji odu sa kufrom, sa nevjerovanjem, nikada se neće riješiti džennet. Ostaće za i vječno u njoj. Morat ćemo stati ovdje na ovim majetima, iako sam htio da završimo još. Međutim, staćemo ovde. Molim Allah Đelešanu da nas pomogne, da okabule naše djela i da nas učini boljim nego što smo i što smo.